Ти мені дуже подобаєшся. Завжди подобалася. Зараз уже ні. Вони потворні, твердо промовила Соломея і з огидою торкнулася пухиря на своїй руці. Ну, знаєш, я теж уже не красунчик. Може, мені здалося але на її обличчі на мить з'явилася усмішка. Лише на мить. Але цього було достатньо, щоб зробити мене щасливим. Ти гарний, Єлисею. Зараз краще, ніж будь-коли. Кожен синець як ознака внутрішньої краси. Словами, як бальзамом, вона вмить загоїла усі мої рани, я не тямав себе від щастя. А у мене все навпаки. Раптом закінчила сумно вона. Ти помиляєшся, я знаю точно, знаю, бо відчуваю. Ти ж не просто мені подобаєшся. Ти дуже, дуже подобаєшся. Потрібне слово просилося на волю, хотіло зірватися з моїх потрісканих вуст. Йому вже не сила було сидіти під замком так довго, певно, від першої миті, як я розплющив очі. Я кохаю тебе, Соломея. однак хвилювався, чи не налякав її. Придивився, здається, не налякав. Вона знову ледь помітно усміхнулася, напевно, їй було приємно чути ці слова. Можливо, за інших умов усе було б і не так, але тієї миті. Вона приймала ці слова із вдячністю. Зрозумівши, що дівчина не зупиняє мене, я говорив, говорив і говорив, розповідав, як побачив перше, як думки про неї завжди супроводжували мене в лікарні, як вона пробуджувала в мені найкраще розповів, як усе, абсолютно все, що робив, було лише заради неї. Вона слухала, і начебто з кожним моїм словом їй ставало краще. Кожне звернено до неї слово кохання зробила її красивішою. Який же ти особливий, Єлисею? Раптом промовила Соломея та подивилася із справжньою і такою довгоочікуваною ніжністю мені в очі. Я думала, ти вмієш бачити в мені краще, а виявляється, ти це краще в мені сам створюєш. Якби я лише раніше це зрозуміла. Хотілося обійняти її, сказати, що нічого ще не втрачено. Та єдине, на що я спромігся, це обережно торкнутися її долоні стильного боку. Очі її стали вмить вологі, але точно не від болю. Вона міцно стиснула мою руку з такою ніжністю і вдячністю, що серце моє заколотало, як шалене. Я не пам'ятав, що відчуваєш, коли кохаєшся фізично. Однак цей контакт очима, що відбувся між мною і Соломеєю в той момент,